At Tonge, shipping is free. That's like having an extra pair of hands to help with your move. Recently, my hands were full with my own move. And when Tange mentioned their free shipping, <laughs> they didn't need to twist my arm. No, sir. I welcomed them with open arms. Then I folded my arms and watched them go to work. Hey, did I mention shipping is free? You gotta hand it to them. These days, it's tough finding something that doesn't cost an arm and an arm. I mean, leg. Tange, take a load off with free shipping. Certain conditions apply. This is a CBC podcast. Mayor Pauduvunga Nala Putit Inuit Unikangin CBC Kut Ukyok Taptumi Kakasaw Yakut Tabani Igalang ni Titarang Ngo Hataktuta Atayuga Piti Ta Hataktuta sivullapaatiami tusarsauniartoq unikkaartillugu saimuuni alainga inukakulligarmit takkulorsimajavinerminit аммалу таққиасуни қауйилаорсимаявинерминит оқақатиқартиллунгалу ернингани питсиулаа алаингамиллу тусарсаунеартуун теккуалу инеруаблуин аммалу таққиатсуи сюгитсиартуми униккаусерибалаорсимажангин naalaputit inuit unikkaanginni cbc naalautikkuut unikkaartaarlortillugit Simoni alenga uttertitausimalertillugit unikkaanguyuun saimoni alainga iqalumiutaaluarsimayoq unikka nga tusarsaw titolorsimayortaissimani January 1993 ngutillugu CBC kuni tusarsoolorsimayo erninga uqaqatigigunnaluarsimayaqa qauyamalaortanga ataatanga taunikkaanginni nanisilaorsimatillunga uqaqatigilaorsimayaqa unikka naalalaortavut atautsikkuut Hello on ờ, rusak kupit siu la hai rusak sau chak không ya ale ne a una unika ata ta pe unika veninga half an hour ma khanugi khanugi viule a ờ, khanugi ngi taka a à? unika à, langa janga à, ata pi a takolaw simaya veningin unika langa mat ammalu pakhattalaw simayang ni ai ai versio khattang nivininganillu ammalu inugagulligagului takulaorsimannammaat qaniugingite taakuanaalatsiaruvikkit ah I, eh. I will set the story okay unikkaarniartungali qaajamajannik ah, takusimajannik tusartamatuinnangitannik unikkaarniartunga kisaani ilanginni сарлуйортуйаалангаюксаагунга сарлугун сарлутсаангиккалуартунга аа укпинангиторлуйаартуна аллаа илагинник ухалеманиарама итайма аулали аулалилертиматтарама амаартаухаттортунга суллаорниартунга аулалилертимагама анаанагалу аа илусерлуттугалаулуниувалаормат нукиеруннигалаувалаормат иллуатамаагаланга таймаинниганут tabba oqqinialularrittutigi migakku la oqqinialullangittuga аа tapeertaugalaksimasuugama ilaannikkut аа uhartikkaagunannuujuksaulorqanukia итаама сивуллерми ухаусақарниартунга таавангақингерник қимуксиккут таппаунга пагнертуулиалаарту валлиас лаартиматтарнератта аулалиттарама таппикуунанартиликкут аа химуктертута химуктиккунилаа инеққаллута таппикани сунауппа аа укиаллисо хартуминиутиллугу натсилигми нуналиннутикиннатта натсилигмиуну тикиннатта таммаартериахалерамик тааккуа илагаякка адаанаккукка таататсиаккутамаккуарулуисаит атаатсикуортуарулута симуктиккутааппаагулеорсимагатта паннертууму баллиалаортимагатта таймаулажиттарама анаанама амаерутигилаортимагмаанга таппиканинаттилгми сунаваатсаккутиннут аниккуннун аа анаак палиалаккуннун тааккунуга амаерутигилаортиматтанермаанга аулажитсиартара таанна атсага ani anak paliarum ama tabbangat sinilertumanertusa sinilertusaunneqamatappani qarma iluani taimangat sininnertumanertusaalerillunga pannertuumut tikippallialerilluta aulalittaleqivuga tappikani pannertuumut tikippalialluta taakkua innaaqualuuq avatinniittuuq qulittiniittuusaaqalammariktuuq খানিঙিত্তুৱালু গালো আছোন মান্না যুগ কুলে আৰু তাইত মানে উঠিল কুলি খানিত্তুক দুজালাওক চিমাজু আওলে জিগাল ললো আমন আকে খাপ্তাকতুৱালু মাটিক নিল্লুক্তুহা ইমা আল্লাহলুনি খিমি মাক মৃত্যু চাকচা তাপ ইদিনা আকৌ অলপ পালোঁ গোট হত্তাক মাতা তাব্বুনো ইন্না গালুক আকে পালুঙগুত তাইমা tabbani laktuta pannaktuumi nil akitittaugasoa hattaqtu tusaa hattalaurtimattarmigakki акиқаттасиартутааккуиннааруалу акиа а акиураутиммариктуусаахаттартуу таамана аулалиттаакку таппиканиттусааннералуартуга акуникаллак таимали таппикага ауллериасигиллута парнертууми умиаккут тамаауга киммуария паллиагасуалертута таимайлаортиматтаратта атаататсиара аа қаққасеқ qimmilaaqulugmik aanannut uumut qimmertaangorulluniu qimmiguartaaqiurulluniu umia iluaanut igitsilaaortimaarmat qimmilaaqulugmi ilaqimmiaq uqpallaajakuluulertumik асулаа қиммертаариалаартимагмаук аанама таима а пируммат акка аккагма аккагилаартималама самиук исуартунертаарatu иналаортимармаук таинна атақаммарилаортимажортаатсумангат аа атаататсиарник кисармик таимаа аа атсертау атақартатаамарилаортимани хувиогисаанук умулуксаажоқ таимаа атақартатаамарилаортимажу таинна қиммерулук аа кисармик атақартатааварталаортимажу ни таманна аулалиттааку тамаунга киммуафаллиаллута аулалитангиттунга уллуинни тамаинник аулалилертаарама тулаппигисарпуллу таммаартимапигисарпуллу тамаккуақорлуяит аулалилертааттараккит таппиккуа қаллунаангуангунеқартаависут такуттараккит инуалаусоритталаартимагакка амаартаависунга таппа атайма кагиагоортута тигеққаутсилеқартагиққаллариктугут тигеққауттамут jukcha jumini jugu juguni lana runang ittok takwa hallu nangwa guna atta yujut qikik takut chuta anna napajung aliyala umat napajung anyala umat takwa taku wakit kisualo sugila uqtima kakit atingilli tachumani utulgu khawjumani usitdangittuma atingani ufinnagani amaattaguama itamaunga awlo isoqpalli asimattaqama asuillatamaani ukaliaaleeqanigijaanni ukiallilileortimaqatta nuvugni sunaubba ukiallisigut sivullermi ukiallisiminiusigut nuvugni taimatabbani ukiallilaortuta nuvugni аqqаагортутсаутиллугу аqqаагортиллугулаа укаллилилаортиматтармиюгут итиллиуарми итиллеқлуарми улилаортиматтаривгу таама qaagutaanna ullugaami sukallaugaluat kisana alluqattarlugit unikkaarniaqama nainik ukiuqalerpalaillunga ukiuqaarnasilluga nainik pisuqajalertunga pinguaqornasilluga inutuulluga silami pinguaqornasilluga taimaittuulaortimagama taikani nartingmi ukaallilileortimattarmigatta taa kangiliaqusaqalauqtimasugun ukulaalugmiunik taikkunangat jaimisiulaortuugaluakkuna tautungitukkunnik taatsuma pallu pallu ilajaup ataataqqanginnik аммалу аа иттуасиаккунник асигалангинниллу тамаккунага такуннагаккуннаголуужақ таппикани кангелиарусақалаортимасугут таббанелинартерми укааллисугут আমি চুগালা উমি যুগুত্তাও খানি খানিকে গ'লো তাইক কোৱা খানিকে গ'লো মই তিনি নাক নাক চিগিলোঁ উখলি আলু উঠিলোঁ নেকু সাতটা উঠে সাতটালা উঠছে মাজত তাপ বানি নুনা নুনালে খাটিকে ইঙিত চুগালো তাই মা খুবেই আছো না অলপমান খুবেই আছো বি অলপমান দিলাক তাপ পিক খাঙিলে আৰু তাপত তাপ বঙানো নাতৃ নক্ত আফে অলপ উঠছে মাত্ৰ মাত্ৰ খুবেই আছোগৈ আঁতৰটোত খালো tiutigalarni qawajamani usatjangittumataitsimmani qallunaartiutigalarnik pitaahartoq usahartartimangittoq kisianili saqqititsijualuuloortimangimmata immaraqatujjaqatigiiktuminiisuksaavujut tappikaniimiullu ukalialugmiut naqtimmiullu taima palaugaartortualuullu talu nioqqartualuuloortimagatta tamanna aulasittiattarakku খুবিয়াচুকাটি গিজকা লৈ তাক কোৱা খুবিয়াচুকটো আৰু লম্বাতে খুবিয়াচুক বিহুমত আঙুঠিয়া লৈ তাক কোৱা পিঙুৱাকটো আৰু তাই মাইটো অলপ চিমত টংমাতা আম্মা তাক কোৱা আঙুঠিবোৰ এটা এটা চিয়া মাৰিলা পাৱলুচিও তিলিংমা গীত তিলি চিমানক নংমা গীত খুবিয়াচুক বিহু লানলৈ অলপ তিলিব খাক গিলি অক্টোৱা লৈ অলপ চিমা জুমিনি উমতা চুনা উব্বা খাক গি ইলোৱানী পিঙুৱাকটো আৰু অলপ চিমাত টংমাতা أولا جيت تغاما إلا أولا جيت لغيت تغلو لغت مالي تاتي ماني وفي النغاني ناني ناني أكيو خلغاما تايما بيقوا طوالو متى إلا خوبا بسيو طوالو متى تباني أمو آه، تيالو دو تمكوا تاتي ما خقي إلواني فاها خطاق طوالو خطاق توت أمالو تمكوا أغناو نيني كتجا خطاق طوالو لوتي لو تباني بيقوا طوالو خانغلو جاتو إنا لكو апингуартуалуахагги илуани таманна аулалиттаакку хувианартуалуутталаартимасеқ таутуттугин сунауппа таманна ила илагиақатигиитсиариахарнеқ таймангалимаа тигумиартаажуминума сивули сивулерисартинник таймаақатитсиартуалуу лаортимасу таитсумани утиллугу тааккуанунаққатигиингитсут хуваасоқатигиитсиалертутик taimale upengaksa upengaksauma ulluqtusigmat sinaalati yalilaartimattarmingmata katta taana ukiallivitput qimartugu taanunga sinaangataqanigiyaanun ауllалилеортимагатта аа иллувиккамиириартулертута иллувигармиута лангиттугули таббани укиалливиттинни қармамиутаалусгулли иллувиккитериалилеортимагмата tamaani natsiaqalertillugu asuilaa takanani upengutsiartualuliaortimaju tappikanimiutaillu ukalaalagmiut katerilaortimaju takanunga sinaaletertimalertutin taima aulalittaqama taakkua ilaan nanormut tikiraartaugatta ullaakkut akkigilaortimajaqalu sami аммалу Э, нингиунгат нингиунгат атақалаортимасоқ иттуатсианукаралаортимасанга таиккуа наннумик уллаажаалеалулаортиматтарматик таавунга акиттиннут икаарматааннаананеқ уллаажаақиллугу писаминерилаортимагмакку таитсуманутиллугули tabbaakamulluni siggaaliamulluni <laughs> ipijarnar ipijarnaqatiktsami pitaxaluanaorti majuksauningimmat ullaseoqaaluugalaumatali taatsumanutillugu ipijaloangitsuti asuilaannannuttumina ulaortimagmatik pisuinnartu ila ullainartutitaagu angujaminaalugimmakku taikku oxulajuktigi oxulajukuti minaaluulaortimaqquumatik ningiungakku samikku taime наннук туминулаартиматтарпу таима таиматаппа ниннунахаратта нартиг э имерми имерми нунахалератта упенгаксаагулермат иллавиккамииккатта иллавигаколук аа питоқаулуалермат асианинутаамик илливигартаасуугуммата таимат таппаани асуилаак нутаами илливигартаартималертиллугит таанна илливигатохаминиган пиугунниэрмат асианик иллувигартаарникуулертиллугит таана иллувиккакоқулу қауниалуулермақ аа таунуга сивеққингатсиартуни иллуиннанга иллуа қауниунгитсиартуни таимаиттоқ таппууна қауниунингагут тис таама татсимани утиллугааулали илертиматтарама таппанилаа аа иллувиккаку илуани такулилаортимаганну пехатигисарлутаинна исуарту арнаугалуатаанна пеханнэртуаулуортимагма таббани иллебеккакуи илуани а иногалаакулумми такутталеортимаганнук сунаупа инугаруллигакулук инуллатаатсиалла тайма инуттитут тайматтуллариккулук аннераахатсиарту натсертиматсиарту тамаккунангат уумажуу qisingin attortuq ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء يجب ان يكون هناك اشياء يجب ان يكون هناك اشياء يجب ان يكون هناك اشياء يجب ان يكون هناك ا нунақалаартимагаттатаикани амма аа аққагуихатсикарлаалуит наасималертиллугит аа халагуна мааннақулуулерторли аллаат миалигай тамауга нунатаарпаллиа касуалангалерпаллаатиллугит сули нунатааммақилаортиннаги тамаани халуисанианни тусаатталилаортимар мигатта qimutseqmalugning qimuktiq baluin taima a angutivut qalluniartimangmata neqiunarmata tikittualusuqileqqavut angutivut unnuakkut miakulualattivaluqtu hartualuulerman takanani a kujangni nunahartugu ukiallisugu tabbani asuilla makittuta paqqiarasualertugu amajualajunik Ika Ika kau ikajoqiaqasualertugun ikajoqiaqasuartabut miakkulaalatsimaluqqaujut pitaqatjangimmaqakpun qimutsertaqarniusangila pitaqarniusangila tamanna majuallaq taimali tamanna taku qaujitjutigit laortsimajaqa taikkua immaqa taqqiasiqqai taqqiasiunaqartaujut taikkuanguvallaijuin аммасулитакканаани суули таема а пиуннартипарлиалерама малехатта паллиасисоқулуугаама асивартуник аллаалуунни атаататсиара таунунга аиббакасуэриартиллугу кукиутигани наммахатталилаортимагама таунунга сикулиар сикулиартиуриартиллугу уллаагаалуккут unnuasugakkuallaat aullerpalagumat aibbagasugiaqamalituarami silami qavisatsiartuni taunanganigermik suviartunniartujaatuarmat quvasuasijualuvalaortu aibbagasuarniariaq aibbagniariaq neriugijaqalertuni taimaittuuvalaqmatainna ataasatsiaqa paulusi taima inutuagullunga микигиахаруnnартигама микигиджаасукуннартигама микигиджи микигиджериартулилаартимагама аа микигиджериартуртунга писуккама аа териганнаама тумиунгиттоқулугник тамаунасик жаукиллингагу тумасиккулуппунга таманна патаутиккулуг патаутиутаматума хаагагуунга юит tumikuluin. Takunat siala kitamakkua inum tumikuluin. Ino ila kamiktima juminikuluk. Sakpitokuluktu. Sakpitu juminikululuni pisuktumani tamauna sijjamik. Atuaga jumino. Ila tamauna sikullaa jokkut killingaku tamauna pisuktumino. Taimali iqqattalaqqaatayina takulauqsimajaqa. Taitsumani utillugu suqusiulluga. Suqus milaamikijukkanulluga. таанна иққарталеқаа инугақуллигаккулу таамаатсуммакуа туми соққуитталеққараасуилаа атуақарнеэртугилли таанна микигиара такуниарасуаракку упатуунналеққара таакку тамаккуа атуақаиннаралуартуга атуақарнеэртугит таама таамаатту таамааттумик тумилла тумилларнитакулеортиматтарама аатайкани илатаканани нунахартута кужагни укиаллиллута таема кигунерилертангагуттао асикканнеганик қаужитталилеортимармигама агеқартимажугут нериуктугуттаохимуксиник аа наалагиахаттартугун наалагиахаттартута нериккатта таимаисуунгувалаварта ани аника аниертутуукаиннартута qimikserpalormangaa naalagiartuta taimaittuvaloorata taima pinguaqaluujartuta taimaittusuungu walaoratta taima taimailermisuguttauq sorusiujutigun taima tappani igalaaharmataannaharmaq inalugaarmik inalugaarmik kisana igalaaharpaloormata iggiyajan iglu taimechunik igala hamal tabbani igalaarni titerango hattartuta ataugaa piitiitaa hattartuta taima ngo hattartugun taima ilagejarputaanasorusiokhaterput taima iluulermitillugu akiyauttaqqooq silataanin attorta ilaa attuta attaanni igalaa aulut atamarittoq takanga Taimale taqqaanga silataana akijaulluni taimali akijaumman ittuqaratta taanna silaperuilaortimajaqa guutiliaq ittorigattigu taatsima taanna akijaq anaqujaaguleqqauq tainna akinnijuuq paaxatigi pasugaarniarmauq saalagikpauq кисутаартиниармаутаатсума акиннижиу таманатуккахалуартусаагнгиттукалуа таимаа аа таимаилуортуку анехолертаралуага анижимани усагунниертуку илуунната тамманаалагиахаттартугут алиасулератта каппиасулератта анижимани усагунниертугун таиннанармино тилиорисоо анилегалуармат уфиннаранили такунгитторуу маликтаралуавут анилермат питахангитсоқ тамана инуктахангитсоқ тааккуалунунаққатигалуавут анертортахаати таймаиттут тайматаанна таиккуа акиннийуут наллиангуммагаата тақпиасигуммагааталуунни қаавилиманисаттангитсугуа тайматаимаа такулоорт игақаавилоортиматтараама униккаариака тааккууниккаариакка аа таймаиттуллариит эгаттарсималуллари qaujaqattartimallaritta qataakkua taimali ангилливаллиагиннеқамаилаак инуусеқатаанна пиуқпаллиагиннэрмат тимига акунаалу аққагувасаалугунник таама аа қаужиматтарама aqaaguit tungileriinngitsut akaungilliortitaliit pivalaormata uqaqqaugamatajamataikani aanartigmi ukiallilaortimaneraattuta uqaqqaugama amma tabbaaningaa itillialuktuami ukalli talilaortimarmigatta itillialuktuarmiangunilaortimarmigatta mataankani tuta niqili ala wujugut ukiyoq aybiminili ala wujugut ukiala sangnik itu ala wujugut tabani ila tuta itili ala jongmi ngulor tuta maunga matuma tasizak imangata ilanganganun itili jakku itijak tuta tamaunga iti bila waktu matang megatta upanga sakut ulok tu sitillugu таиматамаани нунахалертута маулиалертуаулоортимагмат канне каннеинартуаулилаортимагмат канни таима таппаани каалертуаулоортимагатта наллуусамиугуллута таима каалегатта нериксахаарунниератта асиббагалоо кауйуннеэртуни таимааттумини уммат تايما تباني كالك طوالو وات تايما إنو ينغو تتاق تتاو لوقت ما يوقت جاقي بونا آه، تلوغا لو يتمكوا نغني من أخطان إتوت تماني تاكو خطط تبو ما ناوزوك نغني من أنه مغا خطط توي أميسيو غالوات أوميسيو غالوات نقطة غالوات تايما تلوغا تلوغا من نقطة تتاو للوقت ما غاما ууммериарутигилаартималертуариаармигакку тааннахуяги симавара кулягивараилаамааннаму тикиттугу макигиарутиг нертуариалераакку манату инналагажоқулуяалертиллума перлимун таиматтулу тангиттунга тамаккуаттау илаккаами суугмат амисуугамик таимааттаоқ пингмиюн перлилертуттаоқ тааккуахиммиит ааперлералертут илангит каамут нерилаортимангимут таиматаатсуманитсааннэрсули таккуани тулугаманерторта таулаортунга уммаамасималертиллунга аммакаалертуалуукканэрмигат мигама аммахиммимик тохутсисохалернилаортимангиммат таиматаппанинуналиуллута qimmiminaqtulaq lilaaqtimangmigatta taimata innaqimmeq ah, inuujjutittua qajartuarilaa laortimagivavun taimaatabba aksuornatukku hattartimavukut uvangatu jangittoq amisu inuit aksuornatukku hattartimajun taimali tabbanannunahartuta аннисертаажууми синнарилаортимагаtta атаатага тамаунга қимук qimuksertutik ningaugii kuutuukku kangertuqtuama tappunga mingortuuk kangertutjuanganut qimuksertuli tappungalernilaortimangmatik tappanga uuttuligartuminililaortimangma ulluqtusiummat tiggaligartuminiugmat sunaupataanna natsertuugaloane qingittutuuniarmayoq tiggamanermik iisiyunnaginnami ахяармахауннагиннами Taimen ala siak tu mene lelak si mang mejok ta na ta ga nering itu tu hak nati mene kurung mene kejo tilu ta tiga mene utu ang mat nere jen nang emman piyun nak ta kase ngung emmata piyun nang elak ta kase ngung emmata inu ilangin taimen ata ta mene suli ta tuk tuk kau jen mal lak ta ga Ini taimen tain annak chuti angat talak mauk gattigu makiyaw tigi talilaqtima babut natsikulu taakkuali timmiaqulu jaitamakkua ukpijjuakkut mata ukalikku tamakkua annak chutiyu gajussuummata tamakkuali pilaullaqtimahtaqtaqaulu babut kita ni tamau na tamauna mat kita akhattaqtum iksinaha matamalu ufangibu kitagut tamaangat ataataga ujjuktumani ukkanni talilaaqtuman mimmat makigiaqtigilaaqtimattaqiba mutai mataina killigillugu ila unaqai oqaasiqiqqaagukku taitsimani tillugu taimaanatsertuqalaortinnagu tamaanga sinaanga takillinganaqaanningani ataatatsiaqa pitiola akorong mik pijomini utola oksimang mat takuano nali inui tabani amesugala ugalua pitiola akorong una atausuk dan tatu tigili la oksimang imma ilangi tamu angit tu ugalua ilangi kaju tu indanganik isi jut taima itu la oktumini ujuk atausuk таимаиттаққутаппа аксеруухаттарсиманерисавут илаатигоқависимасугут қумаанартуккуутуиннарсимангиттуалуисугун итамаккуа икалернахаллариктуит уннерсиурутигисиминартуит аксеруухаттарсима утигисавут тамаани нунагиятсинни укиортартуми пилуарту тамаани итаима ухаққаугама атаатага уджуктуминеулил неартугу таимакаагорнертуагулаартиматтаққугут таахангапигиартугу таима тамаангат киммеруммиингаартут алуертуиси тунарбаниахукаллак аа тамаангаартуманилилаортимамма киммеруммик қимаксиккут тикитигитталаортимагаттигу наллианаккиақ инохартуманиугалуа ауладингиннама инугисанганик таатсуманиутиллагу аа таат таиматикиттуариуммата такиттуалугмата ила атаутсикууттаммагитту палисиккуллу таббунга нунагаяттинну такиттуалуи qavusariarpalagmata palisiit nunaliginnut аммалу асериертуисиит таамааттуупалаармата уасиктуумут qimagtiqtualauvalaarmata inохутиниминик такуяртортутин tusarsaukeen nartuq saimuni alainga unikkaartillugu CBC-kkut tusarsaulorsimajoq tavva tusarsausijor apersortillunga erninganit pitsiulaa alaingamit taanna unikkaartanga isulittoq aa pitsiulaa ni tusannitsiavinnartu kanu ippigusukeenaqi tusaatsialeravi unikkaartangani aa ippinal ippinillarit yung ah, inyong ni nakainak tung inuum uqausinga atuqqainnaqatsimiu kaavungalimaaarlu peruqqallianingani suqusiunerminik piaraunerminik aalulit juguniak tarman amaaqtaulunilu suqusiruqqallialersimnilu аммалу упеқ уиккаруққаллиалерами инутугуннарсиваллиалерами пиюннарсиваллиалилаорсимасубини уммат ugdomitea uwanga tai mātai na tea uwanga le adiri ngitangin ni unika unika usi kaa unna ka jakti ma penit penit le kasa hatang ni ke uwa ma hatia se mo kea kisi ane tao tati mata ata ma ilin ya te hatara usi ma maanga kanu pinna le ma ila mo kausi kong jangit te uwa roak le tao taruk tuina lunga ilinniar palaurama oqausinginnilu naalatsiarasuaggaqattaqsuga kau taikkualu orang аммалу таққиатсуи сулитсиартуми униккаусерибалаорсималангин илагииттиллута unikkaakkaraux simaju taimaatsainattau ilinneaqimmii parlaitillutin unikkausiqivarauq simammain sungatuinnalimaan nunaqtuaa iluaniittun aulaq simatilluguruunniin nunau asiano qangatajuukkun unikka unikkausiqakkanna unimman ajigiingittunin tapainna garaqliumijunin uqaqqaumimman ilangin suri yok dula dang itu kisya ni tamak kwa lima suri tiak tam ukaw si risi mang mai ni kwa ri tiak ta ka ni ni ja ni ja na ka biyo malo yung nepi kamakaw tu sa tipi ni mary kwa suk tunga Alene ta na tusa tusa na kun na kata ka view unikatsi atilugu махайтиулаорсиматиллугуллу илихатталаорсиманикуугамми атаататсиаминиллу атаатавинерминиллу ухаусеқақатталаорсиманнэрмаан а ухаусеқат қалаорсимагива силау қаниттуулаорнингани илитсиннуун э таймайла айбе айбе хатаақатталаорсимагома а убиккааққаллиа нагуник kai mangari maule uwanga kai aju ara uwara kusi magama ida ugu matchingwa maligu matchingwa kai mangari ma kai aju ara ulunga kisiani ajum nangman uwanning ila kutchilunu wala kusi mamimman ilanginning angiyukurung ma annuwa anginning ati sititauktungwa ila khattara kusi magama aulajujungalaunne qimuktikkun atausiaqsika ilauraorsimajunga ammalukinngun mea igut qahamutaujakku qattaliqtuta angajukkurungma annoqaanginning si ilauqattalaorsimajunga Mary tamanna uqausiqa si teikua ilakulugilorsimajanginni Teigo si kakatakaman. Ikaw mavigi, ilagilok si maja si Teigo at atapit, unikake katalok si mavangi ilit sinun. Teigo ilangit atin nakkun. Ikaw makam napadlay sa kalawag kakisiyani. Tautukun takurok si makatanangit tunga unikakaman sukusiyuningani uwikak uwikakok padlayaniganon. Teigo ali ilali maka tamani ilawak nagisuli. unikkauseriqqaulangin atsiuq jausimar mimmata аққаққукканик ажаққуккани анаанатсиақуккуни анаанарулуккутинник уванга питсиураангуптарама тайма атсиугилаорсималувиниин уванник илаханнерпаа яаватлаиттингуа самиккунник тамаккунангаат уураалуккунник pichirami pekawi eh, ngadaw si mabadlay matatay ko ilang ikim na kong mayon tayo may tiwin mata tamak ko ba eh, uglumin mo at waswa akong napadlay katalagta mo at sibdin ukaw siya ukaw ka ko tala akong mat nalaw di ko TV kudlo tukso tukso wang nag at sibdin kateri jauro ki majuni tamakua atu tiara wala atu tiara wala tu in tu pale nung ni kiku manga tado idlo ai pakru kuka ubalo ni idlo ai kuka kange ila kange akka akka kuka anga kuka tamakua atuara atu dina tokso wangna sangiyu sangiyu wala ki majuni ilale uwanga suri sangayu jutikka Mary atatapit unikangni ukhakkanermaguvit ukhakkanigunatsiartu tipitsiula e nakormi taikkoongila natsilerniingaapallealersukin pannertuumun pannertuumi taununga saddi pallealersukin maunga pasiulerluaviluanu nun ukole ukkolialunnuun ni itilliq juanu itilliq juani ta tamaunga kuyannu tamakkuaqaruujai nunai haujimati sikhattaraaqman khatanngutigi chika tabbani taima haujima paro khattaqqavun atingin ataatamau qausigi khattaq qaujangin taima ittuvaraqsimamman lumimullu taima ittuuqunalaqamman taikkuaru tusaajum una mipliqsimaqaruaqfilligun tabbausiiqu gunnaqqunga ilakkani illuaqni kukkaniktaikkuat tusaaliin uvannik nukaqtiunersaummatailanngin ammalo angiyuktiin akkakukka akkakuluq kukka akkakuluapik kukka tamakkuaqaruujaya atsakuluapikkalu илинниариахатталаорсимажуниллу нерититсихатталаорсимаммаат агунасуккаяхаттарсуниллу ханерулууя инуи иликкусигиннаатторсиарсуни atu tia katala o simaninganu i kau mai au tia malu am malu na ligu so katala o simaninganu te me tu la o tilugu taman na pimari umman i ligu tiki simagatigu makun na sao yugu taman na u kau sari kane rumagu viu piti ula e ma ai ai bea kau man atara tia kungun ni atara kungun ni lu tai tai kangane maannamon ullumimon hatangotugiit tatamaani alaingakka ulluta ay beaqtii hotew himanaqmigatta tay kanileunnii imaalangatillugui ataalakkuukka ay beaqataw simalaoqsimugama ataatama saaniaaniinginnaqsimualu alluk allukka kataqaluaqsika aqlaaruwi qatsi addigiingittunik taikani 1994 me mi pinidloroqsi magatta october ngudillugu october nunguani pinidloroqsi magatta quliulluta sitamaujortun imaalauqsi mata ammalu maqquinnaullunu aipaqalu piiru sigunnalauqsi magatta nangmini dabba Ni kau se yoko taktu. Tai tumane ni udumi mo. At tuane kaktu wara umata. O kau se tsangi yu wara umat. Ta kuaro unik kau se wara oktangi. Oki vivi nang me. Ammaro ilinneak. Ilinneak vim me. Tama ngalo. Ino kating minu. Unik kau se kattara oksi mazangi. Tai matai nak tau. Uwanga pigumakattang migama. Tai ma unik คนเก่าชะเขาไม่จีงว่าเป็นนิดดงนักดาวขึ้นมาจากทิ่หนึ่งใช้ชุมานี่ใช้กว่าอาชีวะขัดก้าอารักเขามาอนเนรออกซิมาจิวรวันทุกสวรรค์นิกุลนุกวารุขลาออกซิมาจิว่าอิลลัคดูรุอักกบุอิลลัคดูกะนุกวัตีวันนึงอัมมาดูอิลลัคดูกรุวะเทคเทคกวารุ illo yuppaakuluwa tamakkuarappa atinginniluunniin taising ikkaluaruma ilisarilauganaarmata haulimalungun haulimaluapinniilaang sulitamaani nunami qatigi qaqatta oqaqainnaqamalertunga na utiriaqalangajualuulurummigama nakormi apeqsiqunnatsiaqataaqavi mary ahailla ah, Nakomik pitsiula alay nga o kakatikikon na lao kapi nga tama tumaw atate unikati lugo. Takwatu saksaw kay naktut inuit unikangit namituinak inunno pimarius mamata ukawsiriyawyut ukawsiriyaw katarsimayut ullumimod ilangit unikkato kait ilangillo atau tolong si mayut unikara yau ketak si mati lugit. Hei sumani atau tau ketak si mayut lu ukau si kuki siani ili ku tau ketak lau si mamata. Tak kualu unikara ngusi mayut pimari si mamata inun nu nami tuina ukiu tak tumi. Tapi tak kuki aku tak unak pesi kaki soya kut atu ina ku tinar tara. Kau juga akan nerima gubut unikara ngu unit kaki soya Inuit Unikangit at cbc.ca mod. Uvalunit asiago kakasawyakut cbc.ca slash podcast. Kakasawyakut tusage akong naktate kinarlabo. Inuit Unikangit akisoktaw si mayut uvanot Mayor Powder. Ammalo. Tukimuatitigil lugo Peter Sheldon. Takwalu. CBC Kunit Naoyak Tasuga Inuit Unika Ngitigur Kisian kisini tupikak parang mata atayla kalunatamik pitakit wangin ningani tupik sekunni makunanga pitakang itu aruningan ningani For more CBC podcasts, go to cbc.ca slash podcasts.